Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերջնական կարգավորումը հնարավոր է միայն Արցախայության ինքնորոշման իրավունքի եւ նրա իրացման արդյունքում ստեղծված Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչման ճանապարհով։ Լեռնային Ղարաբաղում անցկացվելիք համանadrական հանրակրվեն լինելու է արդար ու թափանցիկ։ Քաշաթաղի շրջանում ամփոփում են գյուղատնտեսական տարվա արդյունքները։ Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայության աշխատակիցները խափանել են Սագուրամ գյուղի մոտակայքում Ռուսաստանից Հայաստան ձգվող գազամուղի պայթեցման փորձը։ Ռիո դե Ժանեյրոյում անցկացվող 31-րդ համարային օլիմպիական խաղերը պաշտոնապես ավարտված են։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Հանգստյան օրերին Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է ավելի քան 55 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի ռազմիկային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է շուրջ 750 կրակոց, այդ թվում 60 կրակոց ուտյոս տիպի խոշոր տրամաչափի գնդացերից։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում պահպանել են հրադադարի ռեժիմը եւ պատասխան գործողությունների դիմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Տեղեկատվությունը տրամադրել է ԼՂՀ ռազմական գերատեսչության մամլոցարայությունը։ Դուկլասում եք լուրեր։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը օգոստոսի 22-ին ընդունել է Հայաստանի հանրապետության պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին։ Քննարկվել են բանակաշինությունը եւ այդ ոլորտում երկու հայկական պետությունների համագործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Ինչպես հաղորդում են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, հանդիպմանը մասնակցում էին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, փոխվարչապետ Արտուր Աղաբեկյանը, ԼՂ պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի տեղակալ նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի պետ Մովսես Հակոբյանը, պաշտոնատար այլանդիկ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերջնական կարգավորումը հնարավոր է միայն Արցախահայության ինքնորոշման իրավունքի եւ նրա իրացման արդյունքում ստեղծված Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչման ճանապարհով։ Թերթկետ AM-ի հետ բացառիկ հարցազրույցում ասել է ԼՂ արտգոսնախարար Կարեն Միրզոյանը։ Հնարավոր է, որ մոտապագայում Լեռնային Ղարաբաղը վերադառնա բանակցային սեղանի շուրջ։ Նախարարի գնահատմամբ խոսելով բանակցային գործընթացին ԼՂՀ լիարժեք մասնակցության մասին մենք նախ եւ առաջ ելնում ենք հակամարտության կարգավորման շահերից։ Բանակցությունների սեղանին հակամարտության հիմնական կողմերից մեկի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բացակայությունը խնդրահարույց է դարձնում Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության վերջնական կարգավորման հասնելը։ Վստահենք, որ բանակցություններին ԼՂՀ-ի անմիջական մասնակցության վերականգնումը Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմամբ հետաքրքրված բոլոր կողմերի շահերից է բխում։ Կարեն Միրզոյանի խոսքով հակամարտության վերջնական կարգավորումը հնարավոր է միայն Արցախահայության ինքնորոշման իրավունքի եւ նրա իրացման արդյունքում ստեղծված Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչման ճանապարհով։ Արցախի միջազգային ճանաչումը ընդգծել է արտգոսնախարարը ոչ միայն կհանդիսանա հզոր լծակ ԼՂՀ անվտանգության ապահովման համար, այլ նաև թույլ կտա կենտրոնանալ ԽՍՀՄ փլուզման եւ Ադրբեջանի կողմից պարտադրված պատերազմի արդյունքում ձևավորված երկու անկախ ինքնիշխան պետությունների՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի խաղաղ համագոյակցության անհրաժեշտ մեխանիզմների ու պայմանների մշակման վրա։ Մենք մտել ենք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բոլորովին այլ փուլ։ Լրագրողների հետ զրույցում այսօր այդ մասին ասաց Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը։ Միաժամանակ Տիկին Ալավերդյանը դժգոհեց, որ հայտնի էլ չէ բանակցային գործընթաց կա թե ոչ։ Այնուամենայնիվ նախկին մարդու իրավունքների պաշտպանի խոսքով բանակցային գործընթաց լինել չի կարող, քանի դեռ Արցախը ընդգրկված չէ բանակցային գործընթացներում։ Կա ԵՀԿ Մինսկի խմբի ճգնաժամ։ Այս տարիների ընթացքում այս խմբի կողմից տարվող գործընթացի անունը ինչ էլ դնենք, ապրում է ճգնաժամ։ Կփորձենք, ձգտում ենք, անում ենք։ Սրանք են նրանց բարերը։ Իսկ սա ոչ այլ ինչ է, քան անգործություն, նշել է Լարիսա Ալավերդյանը։ Լայնամասշտաբ պատերազմի հավանականությունը Լարիսա Ալավերդյանի դիտարկմամբ բացառված չէ։ Պատերազմի հավանականությունը բավական լուրջ մակարդակի վրա է։ Մենք չունենք հաջողություններ դիվանագիտության մեջ, որ ասենք, թե իջեցվել է այդ վտանգի աստիճանը։ Դա նշանակում է, որ Ադրբեջանի տապալված կեղտոտ հարձակումը մի ազդանշան էր մեր իշխանությունների համար, որ զինված ուժերը ուժեղացվեն եւ ոչ այլինչ։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի ու Հայաստանի նախագահների միջև սպասվող հանդիպմանը, Լարիսա Ալավերդյանը վստահ է, որ դա որևէ դրական արդյունք հակամարտության կարգավորմանը չի տա։ Բայց սա չի նշանակում, որ ես դեմ եմ հանդիպումներին։ Հանդիպումների արկայությունը նշանակում է, որ գոնե պատերազմ պիտի չլինի։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը Հայաստանի համար եղել ու մնում է ամենակարևորը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ այս մասին հայտարարեց Modus Vivendi կենտրոնի հիմնադիր եւ նախագահ քաղաքագետ Արա Պապյանը։ Նա նշեց, որ հակամարտության կարգավորման շուրջ ստեղծված մեծ աղմուկը պատահական չէ, որևէտև թևակողում ենք որոշակի եզրափակիչ փուլ։ Այն ինչ այսօր դրված է սեղանին, այսինքն տարածքներ խաղաղության դիմաց նոր մոտեցում չէ։ Դա գալիս է դեռևս 1993 թվականից, ապա 2007 թվականին Մադրիդյան սկզբունքներում է ամրագրվել, հետո Կազանի բայց մենք հիմա առավել անհանգստացած ենք, որովհետև թևակողել ենք եզրափակիչ փուլ։ Խոստումները, որոնք տրվել են նախագահների կողմից, ժամանակն է իրականացվեն, ասել է Արապապյանը։ Քաղաքագետի խոսքով անընդունելի է տարածքներ հանձնելը, որովհետև դա ավելի կմոտեցնի մեզ լայնամասշտաբ պատերազմի։ Արապապյանն ասաց, որ մյուս կողմից Ռուսաստանի դերակատարությունն է ուժեղացել, որը Լեռնային Ղարաբաղի հարցը փորձում է օգտագործել որպես հարթակ սեփական խնդիրները լուծելու համար։ Ոստի բացառված չէ, որ հարցը ձգձգվի այնքան, մինչև Ռուսաստանի համար Արցախյան հակամարտությունը կդադարի հարթակ լինելուց։ Լեռնային Ղարաբաղում անցկացվելիք համանդրական հանրակրվեն լինելու է արդար ու թափանցիկ։ Այս մասին ասել է Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի ազատ հայրենիք խմբակցության ղեկավար Արթուր Թովմասյանը։ Եթե ժողովրդի բացարձակ մեծամասնությունը համանդրական փոփոխություններին ոչ ասած, ուրեմն առաջնորդվելու ենք հին համանդրությամբ, իսկ եթե այո ասած, կառաջնորդվենք նոր համանդրությամբ։ Ամեն դեպքում արդար հանրակրվեն մեզ համար կարևոր է։ Կարևոր է, որ միջազգային դիտորդները արձանագրեն, որ ԼՂՀ-ում համանդրական հանրակրվեն տեղի է ունեցել ժողովրդավարական սկզբունքներին Լեռնային Ղարաբաղի ընտրական օրենսգրքին խիստ համապատասխան, ասել է падգամավորը։ Եթե մասնագիտական հանձնաժողովը կարողացավ մինչ այդ ավարտին հասցնել աշխատանքները, լավ կլինի, որ հանրակրվեն դեկտեմբերի 10-ին նշանակվի, երբ աշխարհը նշում է մարդու իրավունքների պաշտպանության օրը, իսկ Արցախը անկախության հանրակրվեի սահմանադրության ընդունման օր։ Նշել է ԼՂՀ ազգային ժողովի падգամավորը։ Եթերում այսօր լրատվականի թողարկումն է։ Քաշաթաղի շրջանում ամփոփում են գյուղատնտեսական տարվա արդյունքները։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Հայաստանի Քաշաթավի շրջենտրոն Բերձորում համայնքների ղեկավարների եւ ոլորտների պատասխանատուների մասնակցությամբ հայացավ շրջխորհրդին, որը անցկացրեց շրջակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանը։ Ձերքավակի արդյունքները աշնանացանի նախապատրաստական աշխատանքները ներկայացրեց շրջակազմի ղեկավարի տեղակալ Արտուր Մրցարյանը։ Շրջանում ընդհանուր կատարվել է 17538 հեկտար արտադրիչի ցանց, հնդվել է ընդհանուր 17035 հեկտար եւ համախառն բերքը կազմել է 41769 տոննա, 24.5 ցենտներ հեկտար բերքատվությամբ։ Սային թևում ընդելու է մնացել ընդամենը 20 հեկտար գարի եւ 354 հեկտար հաճախ։ Աշնանացանի համար կատարվել է 3600 հեկտար հետ։ Շրջարարչակազմի ղեկավարի օգնական Արտավազդ Ալեքսանյանը ներկայացրեց Բանջարաբոստանային մշակաբույսերի պետքավարտի ընթացքը։ 184 հեկտար ձմերուկի ու սեխի, ինչպես նաև 241 հեկտար բանջարաբոստանանալ մշակաբույսերի ցանքից որվա դրությամբ իրացվել է 2300 տոննա ձմերուկ ու սեխ եւ մոտ 500 տոննա այլ սեխ։ Իսկ վարչակազմի աշխատակազմի ուղղարշան պետ Լևոն Սիմոնյանը ներկայացրեց անասնակերի կուտակման աշխատանքների ընթացքը։ Օրվա դրությամբ կուտակվել է 400.000 հացոց, ոտնձի աշխատանքները շարունակվում են։ Շրջանում կա 11800 գլուխ փոշոր, մոտ 35000 գլուխ մամեր եւ ծերևուր անասուն, 6000-ից ավելի մեղվանտանիկ։ Ելույթներից հետո ամասների ղեկավարները ներկայացրեցին արկա խնդիրները, որոնք հիմնականում վերաբերում են բնակարանաշանը, ռոկման եւ կմելու ջերերի հարցի կարգավորմանը, ճանապարհաշինչանը եւ այլն։ Հարցացած բոլոր հարցերին շրջակազմի ղեկավարի եւ ոլորտների պատասխանատուների կողմից ծրվեցին պատասխաններ, բարձաբանումներ։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Արդյոք Բրյուսելում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը դիտարկում են որպես Ռուսաստանի հետ մրցակցելու հարթակ։ Հակամարտությունների կանխարգելման եւ վաղ ազդարարման կենտրոնի տնօրեն Ռումինիայի նախագահի նախկին խորհրդական Յուլիան Կիֆուի փորձագիտական գնահատմամբ, չնայած հակամարտող կողմերից ոչ մեկը ՆԱՏՕ-ի անդամ չէ, բայց հակամարտությունը կարող է վնասել ՆԱՏՕ-ի անդամ որոշ պետությունների էներգետիկ ճանապարհային քարտեզին ու ազդել էներգետիկ անվտանգության վրա։ Սա կարող է լրացուցիչ սպառնալիք դառնալ Սևծովյան տարածաշրջանում դիպչելով ալյանսի անդամներ Ռումինիայի, Բուլղարիայի ու Թուրքիայի շահերին։ Արցախի ժողովրդավարական զարգացման դինամիկայի վերաբերյալ ոչ մի կասկած լինել չի կարող։ Այս մասին հայտարարել է Եվրախորհրդարանի падգամավոր Ֆրենք Էնգելը։ Լյուքսեմբուրգցի խորհրդարանականը այցելել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, որտեղ նախագահ Բակո Սահակյանի հետ քննարկել է համանդրական փոփոխությունների կառավարման նախագահական համակարգի անցնելու հարցերը։ Ես Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանական վերջին ընտրություններում դիտորդ եմ եղել եւ դրանք համահունչ եմ համարում եվրոպական բոլոր ստանդարտներին։ Համոզված եմ, որ այդպես կլինի նաեւ գալիք ընտրություններում, ընդգծել է Ֆրենք Էնգելը միջազգային լրահոսից։ Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայության աշխատակիցները խափանել են Սագուրամ գյուղի մոտակայքում Ռուսաստանից Հայաստան ձգվող գազամուղի պայթեցման փորձը։ Ձերբակալվել է 7 մարդ, որոնց թվում է Փոթի քաղաքի բարեկային ոստիկանության աշխատակից Լևան Մամպորյան։ Ինչպես հաղորդում է Գրուզիա on-line-ը, ձերբակալվածները մեղադրվում են ահաբեկչական կազմակերպության հետ կապեր ունենալու մեջ։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Վրաստանի անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ ձերբակալվածները ծրագրում էին պայթեցնել Սագուրամ գյուղի տարածքով անցնող գազամուղը, որը միացնում է Ռուսաստանը եւ Հայաստանը։ Հաբեկչական գործողության նախապատրաստման մեղադրանքով ձերբակալված են Վրաստանի 5 քաղաքացի։ Բացի այդ, պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու փաստով ձերբակալված է Պարեկային ոստիկանության գործող մեկ աշխատակից, իսկ հանցագործության մասին տեղեկություններ ունենալու եւ չիրազեկելու համար մեկ քաղաքացի։ Կովկասում ճափավոր իսլամի թուրք քարոզիչ Ֆեթուլլահ Գյուլենի շարժման նախկին համակարգող Վրաստանում Գյուլենի դպրոցների կառավարիչ Հայաթի Քուչյուկը հայտարարել է, որ Գյուլենը սպառնացել է Ադրբեջանի իշխանություններին նետել Կասպից ծովը, եթե վերջիններս շարունակեն ճնշել այդ երկրում իր հետևորդներին։ Թուրքական իշխանամետ Սաբա Թերթին տված հարցազրույցում Քյուչուկը ասել է, որ Միացյալ Նահանգների Փենսիլվանիա նահանգում բնակվող Գյուլենը այդ հայտարարությունը արել է իր ներկայությամբ, երբ Բաքվից բողոքել են, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը եւ կառավարությունը ամեն ձևով ճնշում են գյուլենականներին։ Ես նրանց բոլորին կնետեմ Կասպիսցովը, թող նրանք ինձ չստիպեն անել դա։ Քյուչուկի խոսքով ի պատասխան ասել է Գյուլենը։ Հայաթի Քյուչուկը պատմել է, որ Փենսիլվանիայում նաև քննարկվել է նախագահ Իլհամ Ալիևին տապալելու հարցը։ Մարզասերների համար Ռիո դե Ժանեյրոյում անցկացվող 31-րդ ամառային օլիմպիական խաղերը պաշտոնապես ավարտված են։ Օլիմպիական կրակը մարեց եւ կվարվի 4 տարի անց Տոկիոյում։ Լեգենդար Մարակana ստադիոնում կայացավ խաղերի փակման հանդիսավոր արարողությունը, որի ժամանակ Հայաստանի դրոշակակիրներ հունահռոմեական ոճի ըմբշամարտի մրցաշարում 20 տարի անց Հայաստանին ոսկե մեդալ բարգեված Արթուր Ալեքսանյանը։ Երկու ժամից ավելի տևած բազմաթիվ գեղեցիկ ներկայացումներից ու տարբեր շոուներից հետո հնչեց Բրազիլիայի հիմնը եւ Ռիո դե Ժանեյրոյի քաղաքապետը օլիմպիական դրոշը հանձնեց Մոկի նախագահ Թոմաս Բախին, որն էլ դրոշը փոխանցեց Տոկիոյի քաղաքապետին։ Ճապոնիայի մայրաքաղաքը հյուրընկալելու է հաջորդ 32-րդ ամառային օլիմպիական խաղերը։ Դրոշը Տոկիոյի ներկայացուցիչին հանձնելուց հետո հնչեց Ճապոնիայի հիմնը գեղեցիկ բեմադրությամբ։ Այնուհետև յուրօրինակ ոճով ներկայացվեց նաև Տոկիոն, իսկ Ճապոնիայի վարչապետը ներկայացավ Սուպեր Մարիո համակարգչային խաղի հերոսի կերպարով։ Վերջում հրաժեշտի խոսքով հանդես եկան Ռիո 2016-ի կազմկոմիտեի ղեկավար Կարլոս Նուզմանն ու ՄՕԿ-ի նախագահ Թոմաս Բախը, որը օլիմպիական խաղերը հայտարարեց փակված։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանը Ռիո 2016-ին հայտավորվել էր 32 մարզիկով, 7 մարզաձևում՝ ատլետիկա, բռնցքամարտ, սպորտային մարմնամարզություն, ձյուդո, ծանրամարտ, լող, ըմբշամարտ եւ 1 ոսկե ու 3 արծաթե մեդալով մեդալային հաշվարկում զբաղեցրեց 42-րդ տեղը։ Ճապոնիայի վարչապետ Սինձո Աբեն խոստացել է, որ երկրի կառավարությունը բոլոր ջանքերը կգործադրի, որպեսզի 2020 թվականին Տոկիոյի Օլիմպիական խաղերը կազմակերպվեն ամենաբարձր մակարդակով։ Այդ մասին նա հայտարարել է Ճապոնիայի Օլիմպիական հավաքականի հետ օգոստոսի 21-ին կայացած հանդիպմանը, որը մասնակցել է Ռիո դե Ժանեյրոյի խաղերին։ Մենք անհրաժեշտ ամեն ինչ կանենք, որպեսզի ապահովենք 2020 թվականի Օլիմպիադայի եւ Պարաօլիմպիադայի լավագույն պայմաններ։ Հուսով եմ, որ Տոկիոյի խաղերը կհուզեն աշխարի բոլոր մարդկանց սրտերը։ Վարչապետի խոսքը մեջբերել է Կիոտո գործակալությունը։ Ռիո դե Ժանեյրոյում Ճապոնիայի վարչապետը նաև հանդիպում է ունեցել միջազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Թոմաս Բախի հետ, որի ընթացքում կողմերը պայմանավորվել են համակարգել Օլիմպիադա 2020-ի կազմակերպման եւ դոպինգի դեմ պայքարի հետ կապված բոլոր հարցերը։ Օգոստոսի 19-ից 21-ը Վանաձորում անցկացվել Կրոսավասկի մեծահասակների ատլետիկայի Հայաստանի Հանրապետության առաջնություն մասնակցությամբ Երևանի, Հայաստանի մարզերի եւ ԼՂՀ ատլետների։ ԼՂՀ ատլետներից Առաջին տեղ են գրավել Ալեքսանդրա Գալինսկին, Ինեսա Վարդանյանը, Ստելա Թամրազյանը, երկրորդ տեղ Ալեն Արստամյանը, Անգելինա Ավակյանը եւ երրորդ տեղ Լինա Գասպարյանը։ Մրցանակային տեղեր գրաված մարզիկները ապարգևատրվել են գավաթով, մեդալով, պատվոգրով եւ դրամական ապարգևով։ Թվարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է թույլ անպամատություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավային քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 18-ից 23, ցերեկը 32-ից 37, լեռնային գոտիներում ցերեկային ժամերին 27-ից 29 աստիճան տաքություն։